Bueno, ba, Antxon Rodríguez, bihar abiatuko da ikaslea bertzeleke kantolatzen duen eskola ibiltaria. Azalduko diguzu zertan datzan, eh, ekimen honek? Hala da, bai ekimen honek barnabiltzen duen eh, helburu nagusia nola baite izango litzateke ba, eh, ikasla bertzaleak antolakundeak berak helburu duen Euskal Eskola Nazionala ba, iru egun hauetan zehar eh, nola baita irudikatzea ez guk barnabiltzen dugun ba, filosofiaren baitan eta guk markatzen ditugun edo guk ditugun ideien baitan ba, Euskal Eskola Nazionala hau e, irudikatzea litzateke eskola ibiltariaren helburua. Mm Mugarik gabeko eskola da aukeratu zuen leloa, muga zein zentzutan, zein muga apurtu nahi duzue? Ba, muga orokorra aipatzen dugu, ez? Batetik egit nahi diogu aurre eh, estatu frantsesak eta Espainiak esartzen diguten muga e, nolabait guretzako, eh, ba bueno, virtual edo horri, Espainiar eta Frantziar estatuaren artean kokatzen diguten muga horri eta horrekin, ba bueno, horri aurre egiteko, ba Ipar Euskal Herrian hasi eta Hego Euskal Herrian bukatzea erabaki genuen, olabait Euskal Herria berosotasunean irudikatu eta gu herri bat garela aldarrikatzeko, baina muga ere eskuntza, eskuntzaren baitan, ez eskuntzan ere inpozatzen zaizkigun muga guztiak hautzi nahi ditugu, desobedientziara dei egin nahi dugu, eta benetan pues, Euskal Eskola Nazional hori aldarrikatzeko eta eraikitzen azteko deiare lusatu nahi dugu. Aipatu duzu eh, Euskal Eskola Nazionala dela hori, irudikatu nahi duzuena, ekimen honen bidez, hori da zuen eredua, zuen helburua ez? Hala da, bai, ikaslantolakundeak eh, hogeita zi urte beteko ditu orten, eta lehenen urtetik zehaztu zuen helburu politikoa hori izan zen, Euskal Eskola Nazionala, argi ikusita Euskal ikasleok behar genuena Euskal Eskuntza Sistema Nazional baten baitan Euskal Eskola Nazional bat zela, ulertzen genuelako eskuntzak eraikitzen duela etorkizuneko jendartea, eta berez, eta beraz eskuntzak eraikiko duela etorkizuneko Euskal Herria, eta horretarako Euskal ikasleok gure formaziorako eta gure eraikitzerako e, tresna bat behar genuela eta hori izan behar zela Euskal Eskola Nazionala. Beraz, e, bueno, dagoeneko ekimen honetan zentratuta, ziburutik donostia egingo zuen bidea, eta zeintzuk dira bide horretan egingo dituzuen jarduera ezberdinak. Bai, ba, bueno, hiru egunetan egitara unaiko anitza planteatu da, hainbat e, nolabaiteko itzaldi edo mailinguru e, eh, ba, e, eh, eskeniko dira, ba, haien artean iguala ipatzearen e, ikasle mugimenduaren inguruko tailerra edo eta e, lab sindikatutik ba, irakaskuntza arloan, irakaskuntza arloaren inguruan emango den itzaldia, baina ere planteatzen genuen balio barzuela ba, Euskal ikasleriak berartean ezagutzeko eta zergaitik ez ondo pasatzeko, ez? Eh? Orduan, ba, bueno, egongo dira ere, ba, nola baiteko e, mm, jolazak eta jinkanak herrietan zehar, gainera ibiblian zehar, ba, bueno, e, planteatzen dira hainbat ekimen, e, bas, bueno, ondo, ondo pasatzeari bideratuak bideratu da zenak, orduan uste dugu nahiko egitaragoan hitza dela zentsu horretan. Bidea oinez egingo duzue, matxa modura planteatu duzue, edo nola izango da? Bai, bidea oinez egingo da, e, salbu endaiatik ondarri bira egingo den zatia, hori intzazontziz gurutzatuko da, baina bidea oinez egingo da, gainera eh, motzilak edo sakuak garraiatzeko ba, nolabaiteko furgon eta bat egongo da, baina bai, ba, paseoa egin izan genuen, eta bueno, oso, oso alaia da, ez oso gogorra, eta bai, bere zibilbidea oinez egingo da. Eta non hartuko duzue ostatu, non lo egingo duzue? Eh? Bueno, bi gau pasatzea planteatzen da, lehengoa endaian eta bigarren alezon, eta bai endaiakoa bai lezon e, herriko aterpe batean e, pasatuko dira, herriko herriko etxeekin lotuak daudenak, eta, bueno, ba, horre, aprobetsatu zaukera ere, ba, Ipar Euskal Herriko gaztei eskerrak ematea endaian e, aterpea lortzeko eman diguten laguntza guztiagatik. Aurten berrikuntza modura, ba, zaurretik aurretik izena emateko aukera eman duzue, zer moduz duaz eh, izen emateak, parte hartzaile kopururen bate eman dezakezue dagoeneko? Bai, bueno, atzo egin genuen azken aldize eh, zenbaketa, momentu uste dut hogeita mar pertsona inguru apuntatuak direla ja, aipatu aipatuzun moduan bai, e, bikoitza, ikasla bertzaleak puntu erregegu egunean enolabiteko eh, atal berezi bat zabaldu genuen izena emateko, eta, ba, bueno, kontuan hartuta ekimen honek ez duela inoiz e, nolabaiteko e, ikasle anitz biltzeko helburua izan, baizik eta bueno, gauza konkretuago bat izan dela, pues aurten egia izan e, eh, media hori utzi dela goradoala eta gure aldez ba positiboa da egiten dugun lehenengo balorazioa. Izen ematea zabalik dago oraindik, ez? Oraindik badago puntatzea? Bai, bai, bai, gaur segurazki itxiko da, gaur izango da azken eguna, baina momentuz zabalik mantentzen da, eta, bueno, ba, nola, norbaitek azken orduan apuntatu nahi badu, aukera izango du gero ikusi dute ba, badagoela autobusen eh, joteko aukera, edo ezakit nola aurre ikusi duzuen hori, ziburura mundu guztia urbiltzeko, ba, nola egingo duzue? Bai, bueno, le hasieran eh, autobus bat, e, eh, nola berak autobus bat antolatzea ikusi zen, bai Bilbo, Donostia, Gaztei, iruña eta ziburura nio, baina bueno, gero ikusi genuen, E, jendea nahiko sakabanatu bat zegoela Euskal Argean zehar eta etzela bat ere eraginkorra autobus antolatzea. Orduan, ba, garraio publikoz jendea endaiaraino bideratzea ikusi genuen e, eraginkorrena. Orduan, ba, ipatu duzun moduan, ba, bueno, jendeari nola baiteko e, bere e, bizilekutik e, endaiaraino joateko ba, garraio egin dezaken ibilbide errezaren adekin, eta gero, e, ba, nola baiteko... E, geldialdi bat egingo da daian amarterdietan, goizeko amarterdietan, bertan ikasle guztiak bildu eta e, zibururaino garraio publikoz bideratzea da prentetuta dagoena. Osongi. Ba, mabigarren edizioa bete du, e, urten beteko du, noski eskola ibiltariak, hartu duzen esperientzia guztionekin, zein da orain arte egindako lana, ez egiten duzen balorazioa edo ateratzen dituzuen ondorioak? bueno, ondorio nagusiak ba, e, oso positiboak dira. Ez azken finean guretzako ekimen honek aurrera eramateak eta lan honek, lan hau burutualizateak dakar gure proiektu politikoan aurrera pausoak ematea, ikasle antolakundea eta ikasle antolakundearen helburuak e, inoiz baino indartuago edo behintzat e, aurrera mantentzen direla e, aldarrikatzea, eta gure ustez eta formakuntzari begira ere e, eskola ibiltariak asko asko esango duenez, ba guretzako ba gure valorazioa e, eh, positiboa da zentzu horretan, esanez Euskal Eskola Nazionalak den proiektuak aurrera jarraitzen duela.